Paýany bolmaz. Geç köňül dünýäden, eýleme hewes. Panydyr This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please, buy it now. Seniň bir kapas, bir gün uçar, daýym. Döwrany bolmaz. Birniçäni şalyk bile şat edip, Şähriýar diýip älem içre at edip, Ajalyň elinden bir gün dat edip, Gitdiler barysy, ýöreni bolmaz. Ynsa-jynsa şalyk eden Süleýman, Jemşidi Uskender, hany Nuşirwan, Hany Hak Hebibi, ol Fahry Jahan. gitdi bary, hergiz, gümany bolmaz. Galmady Darabyň, ne Şähriýaryň, kany ol gülçehre simin o zaryň, kany Şähsewaryň, zerrin hesaryň, hiç biriniň nam-u nyşany This file bolmaz. made by the trial version of Advanced Niçe Audio howpal geçdi, Compressor. niçe müň nebi, Please, buy it niçe now. balyk geçdi, niçe müň sebi, hasyl olmaý hiç biriniň matlaby, Pany içre baky galany bolmaz. Kimni gany kyldy, kimlerini gallaç, Ýoksuzyny baýlara eýledi mätäç. Gelse ajal bady bolar naalaç, Gitgisidir ýagşy, ýamany bolmaz. Maly-dünýä berip niçe müň gany, Lagly-jewahyrdan bolup mesgeni, Gitdi goýup gasry, köşki-eýwany, Barganydan gaýdyp, geleni bolmaz. Dünýä gelenleriň bary ýok bolar. Gapyl adam bilmezlikden aldanar, Ýygnanyň barysy dünýäde galar, Hiç bir adam alyp This file made by the trial version of advanced audio compressor. Gamaty serwi dek Please, näzik buy it now. bedenler, Sywa zanahdaly gunça dahallar, gül ýüzli periler, siýmin zakallar, älemde şat bolup, güleni bolmaz. Ýok wepasy, dostlar, pany dünýäniň, ölünçäň terk etme haýry-ehsanyň, bargandan gelmäge ýokdur ymkanyň, ynan, bu sözleriniň ýalany bolmaz. Akyl oldur, meýil etmese dünýäge, sytgyly sygynsa Kadyr Allaga, magtymgyly her suraty zybaga, bakmagyl, olarnyň paýany bolmaz.